Azken urte horietan, kontzientzia piste hatxare bat agertu da, besta giruan egiten dien gaintitze horietaz, alkolak ekarrik Besta denboako pikatziak eta drogatziak apurtu balin badia la deja gertu, ohit gia uano igan urtian, igan udan, ataratzeko bestetan hiu holako kasu agertu ziela. Bena beste gaintitze bat diak kontzientizatu nahi hor, usuago agertzen dienak, sedia alizateke protokolo baten proposatzia, Bestan, agresio fiziko edo moral bat zigaiten balin bada, antolazalek jakin dezen nola reakcionatu eta piktimalaguntu. Bestak antolatzen dutien talde sumaitek die behar hori senditu. Klodina Jantzet, Xiboko Feminista talde koena beha, beharrezkoa da. Bai, denetan bezala, be, bai, e, segur beharra badela. Fen, e, eh, hartako hasigututzu hori pentsatzen, en fet, e, eh, ni es, enuzu habo hain gazte, enuzu zahartuik, me enuzu habo hain gazte, eta, bon, gazten nintzalai gaiz, gaizak bizitu eta ikusititzat, ene inguian, eta, en fet, e, urte zonbait hartu dizu hortaz mintzatze enetako. E, hasten mintzatzen, o hartzen zia, jente hanitzek eta neska hanitzek, Gaizahan, hanitz bizitu diela deuze ezan gabe. O hartu gabe, ez diela bea, ohartu hartu gabe normalde ez gaizki izan ditzia, a hoi bizitzen dielaik, voilà. Eta data ez da hazartian haitatu barkoseko besten ber momentian, antolatuko da hitz ordia, barkoseko xalan, ostegun goizan, hamarrak eterditan.